บุ๊กทูแปดสิบสาม 83 83. อดีตการสาม Vergangenheit 3 Vergangenheit 3. โทรศัพท์ Telefonieren Telefonieren. ดิฉันโทรศัพท์แล้ว Ich habe telefoniert Ich habe telefoniert. ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Ich habe die ganze Zeit telefoniert Ich habe die ganze Zeit telefoniert. ถาม Fragen Fragen. ดิฉันถามแล้ว Ich habe gefragt Ich habe gefragt. ดิฉันได้ถามเสมอ Ich habe immer gefragt Ich habe immer gefragt. เล่า Erzählen Erzählen. ดิฉันเล่าแล้ว Ich habe erzählt Ich habe erzählt. ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว Ich habe die ganze Geschichte erzählt Ich habe die ganze Geschichte erzählt. เรียน Lernen Lernen. ดิฉันเรียนแล้ว Ich habe gelernt Ich habe gelernt. ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย Ich habe den ganzen Abend gelernt Ich habe den ganzen Abend gelernt. ทำงาน Arbeiten Arbeiten. ดิฉันทำงานแล้ว Ich habe gearbeitet Ich habe gearbeitet. ดิฉันทำงานทั้งวันเลย Ich habe den ganzen Tag gearbeitet Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. รับประทาน ทาน Essen Essen. ดิฉันทานแล้ว Ich habe gegessen Ich habe gegessen. ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว Ich habe das ganze Essen gegessen Ich habe das ganze Essen gegessen.